na mkiwa wagonjwa au mmo safarini au mmoja wenu ametoka chooni au mmewagusa wanawake na hamkupata maji basi tayamamuni vumbi lilo safi na mpake nyuso zenu na mikono yenu Apendi Mwenyezi Mungu kutieni katika tabu bali anataka kukutakaseni na kutimiza neema yake juu yenu ili mpate kushukuru. Wadhkuru Allahi alaykum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha inna Allaha alimun bi dhati sudur Nakumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu na ahadi yake aliyofungamana nanyi mliposema tumesikia na tumetii na mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi sana wa yaliyomo vifuani ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bilqist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Enyi mlioamini Weni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mkitoa ushahidi kwa haki wala kuchukiana na watu kusikupelekeni kutofanya uadilifu fanyeni uadilifu hivyo ndio kuwa karibu mno na uchamgu na mcheni Mwenyezi Mungu Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mwenyezi Mungu amewaahidi waliomuamini na wakatenda mema kwamba watapata maghfira na malipo makubwa. Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina ulaika ashabul jahim, na wale waliokufuru na wakakanusha ishara zetu au ndio watu wa motoni ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawm إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Enyi mlioamini kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu walipotaka watu kukunyoosheni mikono naye akaizuilia mikono yao kukufikieni na mcheni Mwenyezi Mungu na waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu ولقد أخذ الله ميثاق إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم ۖ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ۖ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل na Mwenyezi Mungu alifanya agano na wana wa Israeli na tukawateulia kutokana nao wakuu kumi na mbili Na Mwenyezi Mungu akasema, "Kwa yakini mimi ni pamoja nanyi. Mkisali na mkatoa zaka na mkawaamini mitume wangu na mkawasaidia na mkamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema. Hapana shaka nitakufutieni maovu yenu na itakuingizeni katika mabustani yapitayo mito kati yake." Lakini atakayefanya kufuru miongoni mwenu baada ya hayo bila shaka atakuwa amepotea njia iliyo sawa fabima naqdihim mithaqahum la'annahum وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خاص خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين basi kwa sababu ya kuvunja agano lao tuliwalaani na tukazifanya nyoyo zao kuwa ngumu wanayabadilisha maneno kutoka pahala pake na wamesahau sehemu ya yale waliokumbushwa na huachi kuvumbua khiana kutokana nao isipokuwa wachache miongoni mwao basi wasamehe na waache hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanya wema wa minal ladhina qalu inna nasara akhadhna mithaqahum fanasu hadda fanasu haddan ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون na kutoka kwa wale waliosema sisi ni manasara tulichukua ahadi yao lakini wakasahau sehemu waliokumbushwa kwa hivyo tukaweka kati yao uadui na chuki mpaka siku ya kiyama na hapo Mwenyezi Mungu atawaambia waliokuwa wakiyafanya يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Enyi watu wa kitabu, amekwisha kujieni mtume wetu anayekufichulieni mengi mliokuwa mkiyaficha katika kitabu na anayesamehe mengi. bila shaka imekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu nuru na kitabu kinachobainisha. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam yahdi bihi يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور wa yahdihim ويهديهم إلى صراط مستقيم Mwenyezi Mungu huwaongoa wenye kufuata radhi yake katika njia za salama na huwatoa katika giza kuwapeleka kwenye nuru kwa amri yake na huwaongoa kwenye njia iliyonyoka. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء wallahu ala kulli shay'in qadir hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariamu sema ni nani mwenye kumiliki chochote mbele ya Mwenyezi Mungu ikiwa yeye angetaka kumwangamiza Masihi mwana wa Mariamu na mama yake na wote waliomo katika ardhi na mamlaka ya mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ni vya Mwenyezi Mungu uumba pendavyo na Mwenyezi Mungu ana uwezo juu ya kila kitu. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات samawati وما بينهما wama المصير Na Mayahudi na Wakristo wanasema sisi ni wana wa Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake. Sema basi kwa nini anakuadhibuni kwa ajili ya dhambi zenu? bali nyinyi ni watu tu kama wale wengine aliowaumba umsamehe amtakaye na umuadhibu amtakaye na ni wa Mwenyezi Mungu tu falme wa mbingu na ardhi na marejeo ni kwake yeye ya ahla alkitabi qad jaakum rasuluna yubayinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير enyi watu كتابو بلا bila مكجلين متومي mtume akikubainishieni katika wakati usiokuwa na mitume, msije mkasema hakufika kwetu mbashiri wala mwonyaji. Basi amekujieni mbashiri na mwonyaji, na Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kila kitu. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين Na pale Musa alipowaambia watu wake, enyi watu wangu, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu. Alipowateua manabii kati yenu na akakufanyeni watawala na akakupeni ambayo hakuwapa wowote katika walimwengu. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين Enyi watu wangu, ingieni katika nchi takatifu ambayo Mwenyezi Mungu amekuandikieni wala msirudi nyuma msije mkawa wenye kuhasirika qalu ya musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون Wakasema, ewe Musa, huko wako watu majabari, nasi hatutaingia huko mpaka wao watoke humo. Wakitoka humo, hapo tutaingia. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين Watu wawili miongoni mwa wachamungu ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha walisema waingilieni kwa mlangoni mtakapowaingilia basi kwa yakini nyinyi mtashinda na mtegemeeni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni waumini. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون wakasema ewe Musa sisi hatutaingia humo kamwe maadamu wao wamo humo basi nenda wewe na Mola wako mlezi mkapigane sisi tutakaa hapa hapa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil alfasiqin akasema mola wangu mlezi hakika mimi similiki ila nafsi yangu na ndugu yangu basi tutenge na hawa watu wapotovu. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'ala alqawmi alfasiqin Akasema basi nchi hiyo wameharimishiwa muda wa miaka 40 watakuwa wakitangatanga katika ardhi Basi wewe usiwasikitikie watu wapotovu. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين na wasomee habari za wana wawili wa Adam kwa kweli walipotoa mhanga ukakubaliwa wa mmoja wao na wa mwingine haukukubaliwa akasema nitakuwa akasema mwingine Mwenyezi Mungu huwapokelea wachamgu. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin ukininyoshea mkono wako kuniua mimi sitakunyoshea mkono wangu kukua hakika mimi namwogopa Mwenyezi Mungu mola wa walimwengu wote inni inni uridu an tabua biithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika dhalimin, mimi nataka ubebe dhambi zangu na dhambi zako, kwani wewe utakuwa miongoni mwa watu wa motoni.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 بس ماليبو يا والي وانا vita فيتا Mungu مونغو mtume wake na wakawania kufanya uchafuzi katika nchi ni kuuawa au kusulubiwa au kukatwa mikono yao na miguu yao kwa mabadilisho au kutolewa nchi hii ndiyo hizaya yao katika dunia na katika akhera watapata adhabu kubwa illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu fa'lamu anna Allah ghafurur rahim, isipokuwa wale waliotubu kabla hamjawatia nguvuni, najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu wajahiduu fi sabilihi la'allakum tuflihun, enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na tafuteni njia ya kumfikilia na wanieni kwa juhudi kwa ajili yake ili mpate kuokoka إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم Hakika waliokufuru lau wangekuwa na yote yaliyomo duniani na mengine kama hayo ili watoe fidia ya kuepukana na adhabu ya siku ya kiyama yasingelipokelewa kwao na watapata adhabu chungu. Yuriduna an yakhruju minan nari wama hum bikharijin minha wa lahum adhabun muqim, watataka watoke motoni lakini hawatatoka humo na watakuwa na adhabu inayodumu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah wallahu azizun hakim. Na mwizi mwanamume na mwizi mwanamke ikateni mikono yao, hayo ni malipo ya walioyachuma ndio adhabu ya mfano itokayo kwa Mwenyezi Mungu.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 kuzitakasa nyoyo zao watakuwa na hizaya duniani na akhira watakuwa na adhabu kubwa سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط Inna Allah yuhibbul muqsitin, hao ni wasikilizaji kwa ajili ya kusema uongo na ni walaji mno vya haramu. Basi wakikujia wahukumu baina yao au jipuze nao, na ukijipuza nao basi wao hawatakudhuru kitu, na ukiwahukumu basi hukumu baina yao kwa uadilifu. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda waadilifu. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-tauratu fiha hukmu Allah thumma yatawallawna min ba'd dhalik wama ulaika bil mu'minin. Na huwaje wakufanye wewe hakimu na wanayo Taurati yenye hukumu za Mwenyezi Mungu kisha baada ya hayo wanageuka na hao si wenye kuamini inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حقيقة سيسي تلترمش Taurati yenye uongofu na ambayo kwayo manabii walionyenyekea Kiislamu na wacha Mungu na wanazuoni waliwahukumu Mayahudi kwani walikabidhiwa kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu nao wakawa ni mashahidi juu yake basi msiwaogope watu bali niogopeni mimi wala msibadilishi aya zangu kwa thamani chache na wasihukumu kwa aliyoteremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndiyo makafiri وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون na humo tuliwaandikia ya kwamba roho kwa roho na jicho kwa jicho na pua kwa pua na sikio kwa sikio na jino kwa jino na kwa majaraha kisasi lakini atakaisamehe basi itakuwa ni kafara kwake na wasiohukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndiyo madhalimu وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.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 marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, na tumekuteremshia wewe kwa haki kitabu hichi kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika vitabu na kuyalinda. Basi hukumu baina yao kwa aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, wala usifuate matamanio yao ukaache haki iliyokujia. Kila mmoja katika nyinyi tumemwekea sharia yake na njia yake. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka angekufanyeni nyote umma mmoja. Lakini ni kukujaribuni kwa aliyokupeni. Basi shindaneni kwa mambo ya kheri. Kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo yenu nyote. na atakuja kuwaambieni yale mliokuwa mkikhitalifiana وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون na wahukumu baina yao kwa aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu wala usifuate matamanio yao nawe tahadhari nao wasije kukufitini ukaacha baadhi ya aliyokuteremshia Mwenyezi Mungu na wakigeuka basi jua kwamba hakika Mwenyezi Mungu anataka kuwasibu kwa baadhi ya dhambi zao na hakika wengi wa watu ni wapotofu. Afa hukma aljahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun, je, wao wanataka hukumu za kijahilia? Na nani aliyemwema zaidi katika kuhukumu kuliko Mwenyezi Mungu kwa watu wenye yakini? ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ۖ Inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin. Enyi mlioamini, msiwafanye Mayahudi na Wakristo kuwa ni marafiki. Wao ni marafiki wao kwa wao. Na miongoni mwenu mwenye kufanya urafiki nao, basi huyo ni katika wao. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu. Fatara alladhina fi qulubihim مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين Utawaona wale wenye maradhi nyoyoni mwao wanakimbilia kwao wakisema tuna hofu yasitusibu mabadiliko. Huenda Mwenyezi Mungu akaleta ushindi au jambo jingine litokalo kwake wakawa wenye kujuta kwa walioyaficha katika nafsi zao wayaqulu alladhina amanu aha ulai alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين na walioamini watasema Hivyo hawa ndio wale walioapa ukomo wa viapo vyao kuwa wao wa pamoja nanyi vitendo vyao vitapotea bure na wataamkia kuwa wenye kuhasirika. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawm فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم enyi mlioamini atakaiacha miongoni mwenu dini دينياكي basi Mwenyezi Mungu atakujaleta watu anaowapenda nao wanampenda wanyenyekevu kwa waumini na wenye nguvu juu ya makafiri wanapigania jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu wala hawaogopi lawama ya anailaumu hiyo ndiyo fadhila Mwenyezi Mungu umpa amtakaye na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu na mwenye kujua waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un hakika rafiki yenu mlinzi ni Mwenyezi Mungu na mtume wake na walioamini wa ambao shika sala na hutoa zaka nao wananyenyekea ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون na atakayefanya urafiki na Mwenyezi Mungu na mtume wake na walioamini basi hakika kundi la Mwenyezi Mungu ndilo lenye kushinda ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitab من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله in كنتم مؤمنين enyi ee mlioamini msiwafanye marafiki wale walioifanyia kejeli na mchezo dini yenu miongoni mwa waliopewa kitabu kabla yenu na makafiri wengine na mcheni Mwenyezi Mungu kama nyinyi ni wenye kuamini وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نمنا بو أذيني الصلاة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 قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil Sema je ni kuambieni yule ambaye ni mwenye malipo mabaya zaidi kuliko haya mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amemlaani na amemkasirikia na amewafanya miongoni mwao manyani na nguruwe na wakamwabudu shetani hao ndio wenye mahali pabaya na wamepotea zaidi njia iliyo sawa wa idha ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun na wanapokujieni usema tumeamini lakini hakika wao wameingia na ukafiri wao na wametoka nao pia na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kabisa wa yote wanayoyaficha.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 Na Mayahudi walisema, mkono wa Mwenyezi Mungu umefumba, mikono yao ndiyo iliyofumba. Na wamelaaniwa kwa sababu ya walioyasema, bali mikono yake iwazi, hutoa apendavyo. Kwa yakini yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako mlezi, yatawazidisha wengi katika wao wasi na kufuru na sisi tumewatilia uadui na chuki baina yao mpaka siku ya kiyama ila mara wanapowasha moto wa vita Mwenyezi Mungu anauzima na wanajitahidi kuleta uharibifu katika ardhi na Mwenyezi Mungu hawapendi waharibifu. Walau anna ahla alkitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayiatihim لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم Na lau kuwa watu wa kitabu wangeliamini na wakacha Mungu, hapana shaka tungeliwafutia makosa yao na tungeliwaingiza katika bustani zenye neema. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون Alau kuwa wangelishika Taurati na Injili na yote walioteremshiwa kutokana na Mola wao mlezi basi hapana shaka wangelikula vya juu yao na vya chini ya miguu yao wapo watu miongoni mwao walio sawa lakini wengi wao wanayoyafanya ni mabaya mno ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas Inna Allaha la yahdi alqawma alkafirin, ewe mtume fikisha ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi, na ikiwa hukufanya hayo, basi hukufikisha ujumbe wake, na Mwenyezi Mungu atakulinda na watu hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri. Qul ya ahla alkitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurah حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما unzila ilaykum min rabbikum وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين Sema, enyi watu wa kitabu, hamna lenu jambo mpaka muishike Taurati na Injili na yote mlioteremshiwa kutokana na Mola wenu mlezi. na hakika ulioteremshiwa wewe kutokana na Mola wako mlezi itawazidishia wengi katika wao waasi na ukafiri. Basi usiwasikitikie watu makafiri. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Hakika walioamini na Mayahudi na Masabii na Wakristo walio muamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na wakatenda mema basi hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika laqad akhadhna mithaqa bani israila wa arsalna ilayhim rusula كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أن أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون تلفاني أغانو نوانا وإزرائيلي نتوك واتمية متومي كلا لبواجية متومي kwa wasio يبند نفسي زاو wengine waliwakanusha wakanusha na wengine wakawaua Wahasibu alla takuna fitnatun faamu wasammu fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alayhim thumma amu wa sammu kathirun minhum wallahu basirun bima ya'malun na wakadhani kuwa hapatakuwa majaribio basi wakawa vipofu na viziwi kisha Mwenyezi Mungu akawapokelea toba zao kisha tena wengi katika wao wakawa vipofu na viziwi na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona hayo wayatendayo.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 Kisha tena wengi katika wao wakawa vipofu na viziwi. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona hayo wayatendayo. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم Kwa hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni watatu wa utatu. Hali hakuna Mungu ila Mungu mmoja. Na ikiwa hawaachi hayo wanayoyasema, kwa itawakamata adhabu chungu wale wanaokufuru. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Je, hawatubu kwa Mwenyezi Mungu na wakamwomba msamaha? Na Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم manzur anna yufakun Masihi mwana wa Maryam si chochote ila ni mtume wamekwisha pita mitume kabla yake na mama yake ni mwanamke mkweli wote wawili walikuwa wakila chakula angalia jinsi tunavyowabainishia aya kisha angalia vipi wanavyogeuzwa qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas samiul alim Sema je mnawaabudu badala ya Mwenyezi Mungu wale ambao hawawezi kukudhuruni wala kukufaeni na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia mwenye kujua qul ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا wadallu an sawa'is sabil, sema enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu bila ya haki wala msifuate matamanio ya watu waliokwisha potea tangu zamani na wakawapoteza wengi na wenyewe wakapotea njia iliyo sawa لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وللاني وليكفروا ميونغوني موانا وإزرائيلي كوا وداودي نوايسا موانا مريامو Hayo ni kwa sababu waliasi na wakawa wanapindukia mipaka. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Walikuwa hawakatazani maovu waliokuwa wakiyafanya hakika ni maovu yaliyoje mambo waliokuwa wakiyafanya tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alayhim wa fil adhabihim khalidun utawaona wengi wao wanafanya urafiki na waliokufuru Hakika ni maovu yaliyotangulizwa na nafsi zao hata Mwenyezi Mungu amewakasirikia nao watadumu katika adhabu. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabii wama unzila ilayhim attakhadhuhum awliya ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون na lao wangelikuwa wanamwamini Mwenyezi Mungu na huyu nabii na yaliyoteremshwa kwake wasingeliwafanya hao marafiki lakini wengi katika wao ni wapotofu لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun, hakika utawakuta walioshadidi kuliko watu wote katika uadui kwa walioamini ni Mayahudi na washirikina, na utawakuta waliokaribu mno kwa mapenzi ni wale wanaosema sisi ni manasara. Hayo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na wamonaki na kwa sababu wao hawafanyi kiburi. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash shahidin na wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume utaona macho yao yanachururika machozi kwa sababu ya haki walioitambua wanasema mola wetu mlezi tumeamini basi tuandike pamoja na wanaoshuhudia. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين Na kwa nini tusimwamini Mwenyezi Mungu na haki iliyotujia na hali tunatumai Mola wetu mlezi atuingize pamoja na watu wema. Fa athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin, basi Mwenyezi Mungu atawalipa kwa yale waliyoyasema, bustani zipitazo mito kati yake humo watadumu na haya ndiyo malipo ya wafanyao wema. Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina ulaika ashabul jahim, na wale waliokufuru na wakazikanusha ishara zetu hao ndio watu wa motoni ya alladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin enyi mlioamini msiharimishe vizuri alivyokuhalalishieni Mwenyezi Mungu wala msikiuke mipaka Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wakiukao mipaka.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 Hii ndiyo kafara ya viapo vyenu mnapoapa na hifadhini amini zenu. Namna hivyo Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake ili mpate kushukuru. Ya ayyuhalladhina amanu in انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Enyi mlioamini bila shaka ulevi na kamari na kuabudu masanamu na kupiga ramli ni uchafu katika kazi ya sheitani basi jiepusheni navyo ili mpate kufanikiwa innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal fi fil khamri wal maisiri wa yasuddakum ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تنتهون Hakika sheitani anataka kutia kati yenu uadui na chuki kwa ulevi na kamari na akuzuieni kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kusali basi je mmeacha wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume na tahadharini na ikiwa mtageuka basi jueni ya kuwa juu ya mtume wetu ni kufikisha ujumbe tu ulio wazi. Laisa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu Wallahu yuhibbul muhsinin. Si dhambi juu ya walioamini na wakatenda mema kwa walivyovila, maadamu wakimcha Mungu na wakiamini na wakitenda mema, kisha wakamcha Mungu na wakaamini, kisha wakamcha Mungu na wakafanya mazuri. na Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao mazuri يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب alim enyi mlioamini Mwenyezi Mungu atakujaribuni kidogo kwa wanyama wa kuwinda inayowafikia mikono yenu na mikuki yenu ili Mwenyezi Mungu amjue nani anayemhofu kwa ghaibu basi atakayeruka mipaka baada ya hayo atapata adhabu kali يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أي msiue wanyama wa kuwinda nanyi mmehirimia katika hija na miongoni mwenu atakayemuua makusudi basi malipo yake yatakuwa kwa kuchinja kilicho sawa na alichokiwa katika mifugo kama wanavyohukumu waadilifu wawili miongoni mwenu mnyama huyo apelekwe kwenye alkaaba au kutoa kafara kwa kuwalisha maskini au badala ya hayo ni kufunga ili aonje ubaya wa jambo lake hili Mwenyezi Mungu amekwisha yafute aliyopita, lakini atakayefanya tena Mwenyezi Mungu atampa adhabu. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu na mwenye kuadhibu. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma واتقوا الله الذي إليه تحشرون Nyinyi mmehalilishiwa kuvua vinyama vya baharini na kuvila kwa faida yenu na kwa wasafiri na mmehirimishiwa mawindo ya wanyama wa bara maadamu mmehirimia hija na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mtakusanywa kwake. Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-Harama wal-hadiya wal-qala'id Dhalika litalamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa anna Allah bikulli shay'in alim. Mwenyezi Mungu ameifanya al-Kaaba hii nyumba tukufu ni simamio la watu na kadhalika miezi mitukufu na wanyama wa dhabihu na vigwe hayo ili mjue ya kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo mbinguni na yaliyomo katika ardhi na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. I'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Yueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. Ma 'ala ar-rasul illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Haimlazimu mtume ila kufikisha ujumbe tu na Mwenyezi Mungu anajua mnachokidhihirisha na mnachokificha. Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sema haviwi sawa viovu na vema ujapo kupendeza wingi wa viovu basi mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili ili mpate kufanikiwa. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم Enyi mlioamini, Msiulize mambo ambayo mkidhihirishiwa yatakuchukizeni na mkiauliza inapoteremshwa Qur'ani mtabainishiwa. Mwenyezi Mungu amesamehe hayo na Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira mpole. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin, Waliauliza hayo watu wa kabla yenu kisha wakawa wenye kuyakataa. Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون Mwenyezi Mungu hakujalia uharamu wowote juu ya Bahira wala Saiba wala Wasila wala Hami lakini waliokufuru humzulia uongo Mwenyezi Mungu na wengi wao hawatumii akili. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون na wanapoambiwa njooni kwenye yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu na kwa mtume kusema yanatutosha tuliowakuta nayo baba zetu Ye hata ikiwa baba zao walikuwa hawajui kitu wala hawakuongoka? Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, enyi mlioamini, kilicho lazima juu yenu ni nafsi zenu, hawakudhuruni waliopotoka ikiwa nyinyi mmeongoka. Ni kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marudio yenu nyote.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 أي yanapomfikia mauti mmoja wenu na akataka kutoa wasia basi wawepo mashahidi wawili miongoni mwenu ambao ni waadilifu na mnapokuwa safarini na msiba wa mauti kwa kusibuni basi washuhudie wengineo wawili wasiokuwa katika nyinyi mtawazuia wawili hao baada ya sala na waape kwa Mwenyezi Mungu mkitilia shaka wakisema hatutapokea thamani yoyote kwa haya hata kwa ajili ya jamaa na wala hatutaficha ushahidi wa Mwenyezi Mungu hakika hapo tutakuwa miongoni mwa wenye dhambi fa in uthira ala annahuma istahaqqa ithman fa akharan yaquman maqamahuma فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ikigundulikana kuwa wawili hao wamestahiki dhambi basi wawili wengineo kutokana na warithi wenye kudai haki washike makamu ya wa mwanzo nao waape kwa Mwenyezi Mungu wakisema hakika ushahidi wetu ni wa haki zaidi kuliko ushahidi wa wale na sisi hatujafanya dhambi hakika hapo tutakuwa miongoni mwa waliodhulumu dhalika adna an yatu bishahadati ala wajhiha au yakhafu أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ۖ wattaqu Allaha wasma'u wallahu la yahdi alqauma alfasiqin. Hivi inaelekea zaidi ya kwamba watatoa ushahidi ulio sawa au wataogopa visije vikaletwa viapo vingine baada ya viapo vyao. Namcheni Mwenyezi Mungu na msikie na hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi wapotofu. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub, ile siku ambayo Mwenyezi Mungu atapowakusanya mitume awaambie mlijibiwa nini?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 na hikma na Taurati na Injili na ulipotengeneza udongo sura ya ndege kwa idhini yangu kisha ukapuliza ikawa ndege kwa idhini yangu na ulipowaponesha vipofu na wakoma kwa idhini yangu na ulipowafufua wafu kwa idhini yangu na nilipokukinga na wana wa Israeli ulipowajia na hoja zilizo wazi na wakasema waliokufuru miongoni mwao haya si lolote ila ni uchawi mtupu وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون na nilipowafunulia wanafunzi kwamba waniamini mimi na mtume wangu wakasema tumeamini nashuhudia kuwa sisi ni waislamu idh qala alhawariyun ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan min as-samaa' قال اتقوا in kuntum mu'minin Wanafunzi waliposema ewe Isa bin Mariamu, je, Mola wako mlezi anaweza kututeremshia chakula kutoka mbinguni? Akasema, mcheni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni waumini. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa tatma'inna وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين Wakasema, tunataka kukila chakula hicho na nyoyo zetu zitue na tujue kwamba umetuambia kweli na tuwe miongoni mwa wanao shuhudia Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas as-sama'i takunu lana 'idan تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك warzuqna wa anta khayrul raziqin. Akasema Isa bin Maryam ewe Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wetu, tuteremshie chakula kutoka mbinguni ili kiwe sikukuu kwa ajili ya wa mwanzo wetu na wa mwisho wetu na kiwe ni ishara itokayo kwako basi turuzuku kwani wewe ndiye mbora wa wanaoruzuku. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه ahadan min alalamin Mwenyezi Mungu akasema hakika mimi nitakuteremshieni hicho lakini yeyote katika nyinyi atakayekanya baadaye basi hakika mimi nitampa adhabu nisiyopata kumpa yeyote katika walimwengu wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب Na pale Mwenyezi Mungu atakaposema, Ewe Isa bin Mariamu, ati wewe uliwaambia watu, Nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu atasema subhanak wewe umetakasika hainifalii mimi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 Na mimi nilikuwa shahidi juu yao nilipokuwa nao. na uliponifisha ukawa wewe ndiye mwangalizi juu yao na wewe ni shahidi juu ya kila kitu in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ukiwaadhibu basi hao ni waja wako na ukiwasamehe basi wewe ndiye mwenye nguvu na mwenye hikma.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 Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo naye ni muweza wa kila kitu.